Gaur ikusi makusin, alma zen pena inixerin. <laughs> bueno, eh, bai, eh, bueno, egune alaitzeko, ba, eh, <laughs> iniserin, ez? Hori da, inixerin, bai. bai. Bueno, hemen dauz, eh, Jon, eta kaixo? Aitor, bebai, Hau, Eta ni azier, eta gaur eh, Oskarretara nominatua dauen eh, Alma ekarri dugu Almazenpena en pena Hoi da La historia de mi vida La historia mi vida Gaur denok mugiko errakin, hemen prest Dato asko bai, bai, eh, da, ipirimari ditugu Bai, gai, Ezen buru asko, Bai eta bai. ez ditugu guztiak gogoratu. Bueno, esan berda, denak mugikorra dakagula mai gainean, baina jonek itzalduta dakala. Osa, bai. beak artxibua buruan daka. Ez, pantalla da. Osa, ez sentitu engainatu ze jonen artxibua egitazkoa, beridikoa da. Egun ematin bide bat ikoko dugu. Bai, eh, hori da. Gauzak ah, gero eta gehiago azten zaizkitu, osea, behar mugikorra gauza asko gogara azteko Bueno, eh... Ba, sorte hon. Bai. Oi, oi da trukua, oi da trukua. <laughs> Inoiz jakin ez bazu zerbait ezintzu aztu. Hore da. Bueno, ba, eh, John Su Junzinen ikusten eh, pelikula hau. Bai, jauna. Eta, bueno, ba, komenta opurtxo bat zelan izan zen eh, esperientzia, pelikula honena. Bueno, ba, esperientzia izan zen interesgarriaz, eh, pelikula eh, publizidadean jartzen dute komedia badala. Eta nik ez nion grazia aurkitu, egia esan. Komedia ez da gizartzen. Ba, tituloak ena esmatu eh? Komedia izateko. Ez, bueno, eh, titulo jatorrizkoa da The Banshees of Inisherin, Irlandan eh, gertatzen den pelikula bada, Banshee da Irlandako folkloreko personaia bat, uh eriotza eh, datorla esaten duna, emakume zar bat, eh, sorgin itxurako bat izango zan, bat Etorkizuna dut? aurkitzen duen, pentsatz, bueno, asomatzen duen persona bat, Además, en pena, bueno, agian gehiegi kontatzen du izenburuak. E, Espainiako distribuidorek daukate halako bakizu. Asko gustatzen zaie pelikula zertaz di jon. Bai, bai, a ber. Eso es traductor igual creativo dira. Ba, bueno, ba, behaien kreatibidadeai ba, leku utzi Hori, da. hori da, bai. Eta hordan publizitatean esaten dute komedia badela, eta benetan esaten dizuet nik, benetan, osea, hasieran pixka bat, situazioa eh, aurkezten dizuten momentua, agian bada komikoa, itxuraz, baina gero benetan pelikula oso sakona eta oso serioa eta oso eh, interesgarria personaian eh, gidoien buruzko norbaitek eh, ikasi nahi baldin badu oso nago interesgarria da. Azken finean ba. kontatzen digu historio bat edon Irlandako irla txiki batean, mila an iruan, Irlandako gerrate zibilan, e, irla txiki bat, e, ba, egun batean, eh, eh, gure protagonista Colin Farrell Colin Farrell, bai. Mm -hmm. Joaten da bere laguna ringa etzera, eh, ba, beti bezala, eh, papera joateko herriko pap txikira eta papatean ba, bere <laughs> lagunak esaten du Ah, ez zenoi grazia pelikula. Ez, <laughs> ez. La una que se berarekin. Anda. Eta zergatik? Ba, ya ez dulako aguantatzen. Ah, vale. Eta ez dago ez dio, baino Colin Farrellek jakin nahi du baina zergatik. Ez, osea, zeo zer egin izan dizut, eh, ez dakit, eh, gauza bat gaizki esan dut, zeo zer egin dut ofenditu zaituna eta eta besteak esaten dio, mm, ez dago la razoi bat. Sin más ya du laguantatzen Eta mesedez ja gehiago ez hitz egiteko. <laughs> eta hasiera batean hori parregure hau sortzen du. Bai. Ze, abia puntu bat agian eh, berezia edo komikoa edo izan liteke. Ni nere bizitzan aplikatuko nuke bat bineko jokin, eh? Bueno, seguro. Seguro denok aplikatzen degula, ez? Neurri batean, eta, eta nik uste dut pelikula horrek hori eh, aipatzen dula neurri batean, ez? Esaten dula, ba, mm, e, nola zure bizitzan fase desberdinak dauden eta gertatu liteke fase bat egotea, non, ja ez dezula, ez dakit norbaitekin ja gehiago egon nahi. Ez da zure gure aguanta, Beste bere... Beste sintonia batekin al, aldatzen, zaudelako. Aldatzen, aldaketa bane dezula, eta listo. Hori da, eta bueno, pelikula honek, ba, hau komentatzen du pixka bat, hori da, sinusia oso oso la, eh, laburtua. diverti <laughs> divertigarria, eh? <laughs> Komedia. Osea, eh, osea, esan daigun, entzulien txako, ez? Eh, barreitera badue, osea, osea, Ez du barrengo. Ez, du barrengo. Osa, aviso. perspektiba, hori da, aviso. Osa, aviso navegante. Badue, que ez daura topauko eh, komedia aluso bintzet. Ez, ez, ez, eh, ni aluso, ni al no Ni al no Vale. Azken finean, eh, baita ere gertatu zan gauza bat, ala, joe, pelikula bukatu zanean, nik esanun, nik hemen zeo zer galdu dut, hemen zeo zer dago, Irlandarra ez danak, eh, ez du la oso ondo harrapatzen. Aipatzen du Irlandako gerra zibila, bai e, gerra zibila dago ondoko Irlan, ikusten da, bombak ikusten dira, baina Irla txiki honetan ez dago ez bombak eta ez ezer. Eta pelikula honetan ikusten ditugun personaiak pixkenaka konturatzen zea agian errepresentatzen dutela Irlandan ba, bando desberdinen sentimentuak, bai, bai. pentsamoldeak... daitezkela oso gertukoak izan tare bi pertsona oso gertu gehi izan tare, ba, oso ezberdinak eh, claro. daitezke. Orduan zibi batean, ba, hori gertaliteke ez, da esatezu, ostras. Agian pertsona hauek representatzen dute Irlandan, garai hortan e, eh, zibilan zeuden bando desberdinak. Ah, bale. Eh? Zedia oso ja desberdinak, naiz eta denak herri berrian, eh, berdinean egon, irla berdinean egon, eta eta hizkuntza berdintsua eduki eta bizimoldu berdintsua eduki, baina ikusten duzu hain persona gutxi, hain desberdinak izatea eta bai, batzuk nahi dute tortilla patata normala eta bestiak tibulakin. Bai. <laughs> Hau da pizka komplejo goa, baina bai. Bai. Eta nik uste dut oso pelikula interesgarria dela eh, aktore lan bat ikusteko, Colin Farrell eta e, eh, Brenda. Bai, nik uste dut oso ondo zuzenduta dago, oso pelikula zaila da zentzurretan, azkenean dena gertatzen da, eremu berdintxu batean, eta bai ikusten da personaian nagusiaren evoluzio bat, ez? Mhm. Azkenean, mm, galderen garrantzitsua netzako garrantzitsuena da, e, benetan lagun bat mantentzeko zuk aldatu behar duzu. Ja. Bai. Bere lagunak zu lagun bat mantentzeko onartu behar duzu zure lagunaren pentsamendu aldak eta edo sentimendu aldak eta... Osa, osa zentzu batean, errealitate batean moldatu bertzea edo errealitatea zure, zure, zure baitara moldatzen saiatu bertzea? Hori da. Hori da, neurri batean, pelikulak proposatzen duena. Mhm. Osa, da oso gauza sakona, e, nahiko tristea da berez gertatzen dana, e, amaieran gertatzen dana eta guzti hori, baina bai esaten dizu, zen eh, ze neurri arte e, inozentzia edo edo pentsamendu txuria edo ona izate horri ah. benetan balio dudun gaur egungo e, so, e, so, soziadean, ez? Bai, baina, oza, esaten izan guzti horrekin ze bada komedia, oza, zer da komedia bat horri? Ez nik ez dakit benetan zergatik esaten duten komedia bat dela. Benetan esaten dut. Osa, komedia, a ber, igual nik aizku lertzen du, baina komediak beste zentzu bat badaka, eh, esan genuen bezala, zinema independienteak, ez? konotazio bai. ematen zaio eta beste gauza bat izan daiteke, bai. o beste modu bat lertu. Kasu hontan? Ez dakit dan, marketing gauza bat, ez dakit dan, proposamena hain berezia dalako, ja, pentsatzea, bueno, ba, komedia, ba, honne komedia bat izan behar du. Bestela ez da, ez dauka esplikazio bat, hau, ezin izango lizateke egoera arrunt batean. Ez, que ez dut aurkitzen beste... Igual, igual katalogatu zunak etzun pelikule ikusi iku bezala eta... Ba, eh, agiantaz... Sinopsia irakurri eta ba, komedia. Ni benetan eh, ez dakit. Eh, zuzentari gido egile berdinak egin zuen pelikula bat, eskondidozen brujas, bai, hasi ikusi dezu. Bai, bai, ikusi Eta hori bai dekos, bai, bai, bai hori, klaramente eh, komedia bada. Bai, bai baina badu alako transfondo bat, ez? Edia bai. eh, asesinos a sueldo esaten dana. Bai, bai, bai. da nahiko serioa, ez? Egoera, bai, egoera, lo pasa, bai, bai. gertatzen bai. dien gauzak diela eh, komikoak. Osa, berez pelikula, serioa da, baina eh, pelikulan zehar eh, pasatzen diesan eh, gauza batzuk eh, komikoak die. Da, eh, nasketa, bon, niretzako izan, nasketa pizkat eh, raroa. Ez, Ez Beste pelura etortzen eze burura, eh? Baina ez dakit ikusita akazuten, eh, Four Lions. Da, Londreseko, Londresen, eh, atentado musulman batzuk, o talde musulman batek, eh, argi asko ez dakan talde bat, eh, atentado batzuk organizatzen du, eta, eta ba, Londreseko marato irakuten da, disfrazatuta, eta hola, orduan, egoerak, ikusten zu behaien zergatia eta behaien arrazoiak ze, ze absurduak dien, eta grazi egiten dizu, baina azken finean gertatzen nahi dena gauza oso serioa da. Bai, hau ez da, eh, ez dakit, zetik ez da, u... sea, egoera bera, ez da absurdoa, zetik, bueno, ba, bueno, diez olako egoera igual, baina zelan plantatzen da bezan, sea, da, bizka surrealista, eh, uh -huh. ez dakit. Hombre, badagia, eh, almasen pena hau, surrealista punto bat badaukala. Bai. Badauka ipuin baten e, kutsua. E, entzuten nahi musika, bai, da, bai, pelikularena. Bai. Eta entzuten baduzute, ikusko duzute daukatela, ikusko duzue barkatu, e, daukala alako ametsa edo ipuña edo... fantasia Fantasia bai. baten asuntoa ze berez nik usteet etzala horrela gertatuko. E, gertat, irla horrik etzun existituko nik uste dut. -hmm. Eta bai, saiatzen dela mm, alako momentu mag... Dena, baino iuna, dauka, baino iuna. Iuna, iuna, bai, bai. Baino dauka alako garai bateko ipuiak nola zian iunak eta zian tristeak edo zian bai, bai asko zegoen. Disney iritsarte. Ba, nik uste dut hori, hori dena oso ondo jasotzen La Fotografian ere bai, oso kolore saturatuak, oso argazki polita, berde-berdea, e, e, oso ondo filmatuta dago dena, e, dana oso ondo dago, zentzurretan. Eta... ondo ina hango da, ez? Esan dezute Oskarretako zeman nominazio jo? Behatzi nominazio dekoz. eta gainean nominazioak dekoz, e, bueno, e, nominazio importantienak e, badekoz e, pelikula, e, aktore, aktor, principal, e, de reparto, gioia, e, e bebaideko e, fotografia. Osa da, Oskarretako asbestaz. Hori da. Ah, bueno, ikusiko dugu, irabazten bali madu. Hori da. <laughs> Bai, bai, Oso bai, zai dukiko dugu, baina... Baina ez, ez lidake harrituko gidoiaren oskarra jasoko balu. Bai. Ze benetan landuta dago eta ikusten da pertsonaia bakoitzaren arkoa ondo esplikatzen saiatzen dela baita ere lortzen du alako ipuin baten itxure izan ziteken ala ez, protagonistak dauzka. osa, lortuta da nahi duen, sortu nahi duen sentxazio hoi, oso lortuta da, tekniko kita... Nik uste baietze, azken finean, hitz egiten du, gerrate zibiari buruz, gerrate zibi erakutsi gabe, eta dena oso... Ja, eh, esan dezun bezala, eh, bombak eh, Urruntasun ipui baten, eh, alako Argi estetika berekin, itxasoa, dana berdea, irlare oso polita, bueno, polita, eh, eh pelikularako oso oso komenigarria da, ze ikusten da dena daukala, dana parcelatua dago, e, animaliek egoteko eta hori. Bai. Eta goitikan ikusten diren irudiak, e, ba, erakusten dizute, laberinto bat izango balitz bezala. Ez, irla laberintu bat bezala, e, bizitza, bizitzako gauzak laberintu bat bezala, ez? Jun partezu emendik onea, baina baina gian laberintu batetik pasatu bat dezu, baina mundu guztia bide berdinetik pasatzen da, gu, norekin guruzatzen zean, ere e, ez dakizu nori izan liteken edo ez herri eta bueno hori bai dala oso ipuiaren asuntori ez eta bakoitza da oso berezia e, herrian eta dia laukatu eta berdin du igual ni gusi eh? baina berdin du igual zenbat esfortan tentean zenekin gurutzen tentean zenekin ez osea azken finean eguna mukaran irla batian jarraitzen da ez? eh Eta gainea, Irlan persona, pelikulan personaia batek irlatik egin nahi du. Colin Farrellen eh, arreba egiten duna. Mm ez da spoiler bat. <laughs> Sinopsian jartzen Eta bere personaia ere oso desbreina da. Eh, liburuak irakurri ditu. Colin Farrell da tontoa. Aha. Vale. Da, alako bobalikoia edo bai. simple, protagonista simplea da. Nik uste Colin Farrellen lan lanaren zailtasuna pelikula honetan izan da tonto bat izatea, baina dignidade bat edukitzea, inozente, tonto baino gehiago, inozentea da. Bai. Da. Bueno, de, bueno tonto, esan On, da, ba, ondo, ondo egon nahi du, haizu, zergatik zaude asarre, zer gertan da, osea, ez du inorekin asarre egon nahi, bere astoakine eh, dago, animalia gustatzen zaizkio, bera bakarrik nahi du, ba, pinta bat eh, hartu bere lagunekin, eta eta lasai egon, eta eta simplizitate hori da e, e, e, beste bere lagunak ja mespresatzen duna. Bere laguna nahi du... Hortik iesien. Bai, nahi du musika egin. Ez da laguna bere arrebakin liatuta. Eh? Ez, ez, ez, ez, ez. Ke ba, bere arrebak, dago beste rollo batean. Ja, bueno, martxen el maute, bai. igual, igual aeroportuan aurkitzeko gelditu da. Bueno, izan, agian. <laughs> Eh, eta ordan gure lagun honek, bere lagunak, ja, berarekin hitz ez, ez nahi duen eh, lagun honek, e, e, nahi du musika egin, nahi du eh, ba, utzi zeo zer e, munduan, ze bizitza ba, denok hiltzen garenean ba, zeo zer utzi behar egu, eta nahi du alako bere bizitzari e, beste balio bat eman, ez? eta eta Colin Farrellen personaia nahi du pues bueno, lan egin, bere pinta eta listo. Eta konflikto horretan ba, ba, ba, bere lagunak uste du superioridade bat daukala eta eta orduan ba ez du nahi hitzekin bere lagun sim, simplearekin. Osea, oso, bueno, eh, interesgarria da pelikula hori ikustea, eh, eh, ikusteko nola herri batean, ez, egon ditzezken hain pentsamendu desberdinak eta batez ere esplikatzen dizu agian egun bateko gauza bat usten deguna agian bizitza guztian ba hor egondana norberaren barruan. Mm -hmm. Ez? Gero kritikatzen du Bai, asko, askotan ez dizula zen momentu markatu posible dizun. Bai. Eh, Gero erabaki hartze gara, baina badak badago eh, spoilerik gabe, eh, baina detonante bat badaka lagunak bizitza horrekin amaitu nahi izateko. Sanio, ez que, jode, hogeita mar urtetak edo, pues, ez? 30 mar urtetak pelikula horri buruz da. Pues, chico. Pelikula da, benetan momentu batetik besterako gauza izan da. Benetan, atzo, atzo ze, ondo zeunden, gaina esaten dio, atzo ondo zeunden. Ja, osea, kezurra izan dira azkeneko goi urte hueko. Claro, hori da pixka bat, esplikatzen dizuna pelikulak. Esaten dizu, nola nor, norbait egon daiteke, sensazioakin, ba, bere azkeneko berrogei tamar urteak, irurogei urteak, ez dutela ezertako balio eta konturatzen dala, e, bizitzan e, ja bukatuko dela, eta zeo zer utzi bardula e, munduak e, disfrutatzeko, ez? El, el mm-hmm. legado gaztelera ez esaten dana. Bai, bai eta, bai. eta gizon honek esaten du, pero... Osea, <laughs> si beti ongea, zer diferentzia dago. Eta hortan bai da interesgarria, eh? E, nik uste dut, bai. hasien esan dudana, personaiak, eh, desberdinak, e, ba, gustatzen mani mazaizue, ba, ikustea nola leku berdin batean sentimentu desberdinak egon daitezke nor beti konflikto batean eta hori pelikula hau komeni garria da. Irlanda gustatzen bai zaizue, ba, fenomeno. Irlandako musika celta edo guzti hori gustatzen bai zaizue, fenomeno. Vale. Eta Colin farre cerveza Zerbezak gustatzen... ikusi bai, baina ez dira, astatzen, orduan, ba, bueno, zerbezak zuen gaman. Bai. Baina, pelikula honetan, <laughs> ikasi nun, paz nundik da, da, nundik da torre. Ah, vale. Bai. Eta? Bai, paz. Ba, hoi interesatzen zai, mira. Hoain <laughs> arte jo, venga, venga, ya jamu katuzu, ez, eh? pelikula. Kalo, <laughs> herrian dia dana etxe txikiak, e, dana sakamanatuak eta paf da beste etxe bat. Eta kartel batean jartzen du public house. Public house. Etxe publikoa. Osa, elkarteko etxe bat. Bai, elkartetxea ez? Uh -huh. Batzoki, eh, Irlandako batzokia. Irlanda, bueno, <laughs> Irlandako batzokia, edo Herriko... Eh. <laughs> O Casa Pepe, o Casa Pepe. Auskalo, auskalo. Baina, bai kurioso zan ikusten zan la kartela Public House, eta esan un, ostras, claro, pub, Public House, nik ez nekien. Baina, ez, ez, ez, ez. Baina, bueno, Habitu. nik gustora ikusi nuen, baina bai, hasieran esan nuela, Ostras, hau ez da komedia bat, hau da pelikula serio bat. Eh, hasi eta pizka bat berezia. Bai. Eta eta eta bueno, a esaten duten gure entzulek, a ber gustatzen zaien. Bai, a ber, ikuste da bien da esateko Eurek e, e, ikusteko a ber seri dute ez? Hori da. Hori Importante nada juti ikusten, sinera, honek pelikulak. Hori da. Hori da. Eta animatzia mendik. Ez da ingarestia, Eh? Bai. Ni, ni beti joten naiz, eh, ikusle egunean. Bai. E, ordaintzen ditut. Boste euro, boste euro ondo. Eh? Abatarren gatik amabi. 500 pesetas. Ordaindu zen ditu, naitor, ba, bai. eh, bakoitzan gatik. Bai. Uh. bueno, baina betarroko batzuk. Baina, betarroko batzuk, bai, nik hor ditut baldan jarrita, betarrokoak. Nik bai. Ez, mundua hiru ikusi nahi dudan bakoitzean jarri egiten ditut, a ber. <laughs> Eta, bueno. Ne asko gustatuko zinik egia, esatizuten, ordutikan zinea Ez voltatu. Zetako, <laughs> eh? Ez que, es que ya horti aurrera dena ya bera gaitzen goa. Bueno, baina ya Netflixa galdu dezu, Ondiño es, baina ogeta batien galduko dugu. Ogeta batien galduko dugu. Ni galdu dut, ya. Eh, ni ni berriro sartut. Nik daukate neukan, hilo baren eh, Netflixa, eta... Buko geta Larun batean, eh, katapum. Ya está, Netflix gabe <laughs> getu, ya. Neri aukero zen. Ni korte nun, ta neri erabiltzen. Joder. Ah. Ahora me toca pagar. Bai, bai. Hola, naz. Bueno. Bueno, orduan hemen gauza da, haber jendeak Netflixa hartuko duen berriro, ala ez? Eta gehiago, esango, gaina kejatzen, jode, HBO zakat. Osa, ez dakitze ba, ez HBO, baina ez dut hor da indun nahi, dut nahi, ba, mira. Netflix. Bueno, ba... Ez dakit se Netflix ekin, baina tiene pinta de... Pintan bastos? Pintan bastos, <laughs> pintan bastos, bai, bai, bai, bai, totalmente, ez Nik ingurun ezagutzen den mundu guztize. Eh? Pintan bastas ez dakit gure da danak kendu eta gero jendie barriro suskrizio barrizek egitea. Ez jendeak ez du Eh? Ez jendeak ez du nordaintzen. Batek ordaintzen zu, eta lauk erabili. Lau, eh, suskrizio da lau, pertsonak eh, pageta, ben? Beraz, bere zan suskrizio bat. Lau suskrizio? Lau? Suskrizio? zema kontu? Osa, lau kontu? Ah, bakoitzak bere ordaintzen lau, zu. Eh, eh, lau baten. Lo que pasa hoy en Netflix es eh, lau baten, danez, o sea, eh, bat, etxe bat, o sea, ba, lau ba, kontuak yeah. etxe baten eh, ikusteko diziela bai, eta Bai, kontrolatu nahi dute, ba, ba, hain zuzen ez gertatzia. O sea, batek ordaindu bai. eta lau etxetan konsumitzen claro. da produktua. Ez dakiz lan amaituko da benone, baina, bueno. Bueno, nik uste dut eh, a ver, Euskalo. Nik uste dut, o sea, o sea, jakin de se se reinda bien, o sea, un estudio da. La <laughs> imagen eta ese tipo de Hoy dena hoy editatzeko programak eta bezala. Premierek begaren intzun bezala. Gra, gratis deskargatzeko eta claro. erestasuna ematen dituzu mundu guztia hoitzeko, ta geo, tokoton, a pasar por el aro. Eh, baina Netflixek esate dizu, o sea, egin duten movimiento honengatik ez dutela hainbeste suskritore galduko. Ze berez, zeuden, bost etxe, baino batek ordaintzen zuen. Claro. Oain batek ordainduko du, baina batek konsumituko du, baina beraiek irabazten jarraituko dute. Beraien kontabilidadean zegoen etxe bat beti. Ja. Eta, eta orduan, ba, bai, bueno, bai. nik uste egin dutela alako eta bat egiteko, eta eta ikusteko benetan zenba jende e, ongo litzateken prest e, ordaintzeko bakarrik e, bere, bere zerbitzua. Nik esango gaina, oza, telebista batian, Netflix instalatu, desinstalatu, zure kontua sartu, kontraseina sartu eta abarriteko manduakin, nik uste du jende asko korreati bakarrikan, ez du lakenduko. Ah, baina eski eh, nahi eta, berri gorri ezkentzen dizu. Guk, por ejemplo, nik jarri nuen ere telebistan eta jatzi dan usten. Claro, nik, nik kendu bihot bai da bai. zen jo baren kontua zehon. Claro. Guk, gu deko gulau pertsonak deko guz lau pertsonak, ez? E, etxe desbenitako lau pertsonak. Deko kontu bat, lau kontu pagetan duguz, eta orduen, lau pertsona horrek ezingo dugu ikusi. Orduen, ez ditu zuten lau kontu ordentzen, ordentzen la, zuten lau. kontu bat, eta azken zuten lau perfil kontu hortan. Lau perfil kontu lau perf batean. Lau perf kontu bakarrian. Kontu bakarrean. Bueno, kontu bat, bakarrean lau, lau suskrizi... Bueno, lau, ez, ez, ez, da, suskrizio bat. Ez, ez, ez, aixer. Suskrizio bat. Eh, se sabe, se vamos de eh? legales, vamos de legales, eta tukutun. Eh? Como? Eh, es, baina nik lau... Jo, deko zuzen eh, Netflixen eh, kontu ekartzeko, dekozu, una kuenta. Perfila aukeratzeko. Kontua bakarra da, korreo batekin eta <laughs> tarjeta bai, kredito batekin. Bai, bai, bai, bai. Osa da, lau kontu perfil. Nik bueno, lau perfil, bai, vale, bueno. Claro, bai. hori darazua. Nik inun perfil bat, eh, nere, joak erabiltzeko, nere joak erabiltzeko, <laughs> eh, bai, bai maiores de edad ez erabiltzeko, ez konsumitzeko, eta bar, eta bai. bar, solakoa. Bai, bai, ulertu dugu, ulertu dugu. Barkatu da xerre, eh? baina xerre, gara. Vale, oso ondo. Bueno, bueno eh, ya está. Juan zinera eta, <laughs> eta ikusi segunean da. Amazen ah, pena. Ikusi pues da pico no respiro. Hori da. <laughs> Ez que gaina beste gauza bat, pelikula horretik, bai. karezit justen trailerrak. Trailerrak, bai. Eta zean, depresio bat. Ah. Ze hori ere baita ere, a ber, ze gertatzen da gaur egun. Nun daude komediak. Ez, ez, es, ez nabarritzen... Eh, azkeneko goiako e, zeremonian, bai. esan zutela, Santiago Segurak lortuzun e, eh, Espainiako rekodu ezoaren laurdena. Bere, pe, bere pelikularekin. E, bai, zelan da. Bai. Lau ikusletatik batek ikusi zuen Santiago Seguraren pelikula bat. Eta azke ulertzen, dut. Zer, Santiago Segura batek eskaintzen baldin badizu ondo pasatzeko gauza bat, alako light, eh, bai, zuria. gutxi pentsatzekoa. Zuria. Ondo eh, pasa. Bai, familiarra, zuria. Tal, eta eske ulertzen den jendeak ikustea pilo bat. Ze, pelikula horretik ikusi genitun trailer batzuk, eske gogoak joaten zaizkizu, peliku, zina joateko. <laughs> dena tristea eta ah, dena... Bai, dena oso sakona da, eta... Eta esatezu, ostras, ondo daude pelikula sakonak, Ba, baina hor, hor radio ez goiatan ateaz, en, en akademiako zuzendaria, ez? Esaten, bueno, sari guzti hauek, guztia ondo do, Baina aipatu behar dare bai, zine komertzialai esker gaudela gaur hemen. Bai. Nik uste dala pizkat kritika, eh, undala, bueno, denpora bat edo, bueno, eh, aspalditik eh, entzun izen dana, bai, Euskal Zinaren inguruen, ez? Euskal Zina beti izan da eh, amaiera txarrak, eh, ukinda bez, eh, ez da git, izen inoz... Eh, bai. Eh, Baina hau patxa beste ditezu. Vale, eta, eta, eta, daude puta madre. Bai, hori da. Bai, bai, bai, ez? Bai, bai, bai. Eta hor bai, da bai, pixka bat, eh, ez? Eh, kutsi dazu bide Isabel. Bai. Eta jendeak ikusten. Jendeak ikusten du. Bai. Eta... Ez que bier da, nik uste dut... Guztiz bier resko dela, bai. Barre peskate tiez, izetide dan hain e, eh, konzeptuala, hain... E, ez dakit, Eta nik uste garantzitsua dela, eta gaina pena bada goia, goiatan, Aizu, asbestas ekin abazi du. Asbestas da, bai. jo, pe, itzen gendun asbestas ezi buruz. Bai, bai, bai, bai. Eta da gauza bat, como... Jesus, mania eta Jose eta Santiago Segurari seguro eh Padre Noi Maskino 3 eri ez ziotela ez da ipatu egin eta seguramente eh ez, mespresu horrekin ez esatea ez eske komertziala da ez betiko rollo hori ez hoi ba hoi ba ez eske no la komertziala dan ja ya bere saria lortu du ez <laughs> hori da pizka bat eh gaina da bueno baina Santiago Segurak egin du ta ah, Santiago Segura que bai da tipo bat pesetero, ba, egin ditu en post pelikula. Ba, ba, <laughs> bitartian Santiago segura bere urrezko silan eseita parrez hor. Eh? Torre, bai. Torrente bezala, peluka, seguru y luzei ez dela egitazkoa, eh. torrente bezala dela beha. Bai. Ba, ba ziur, harrela izango dela. Eh? <laughs> Eta sin finien goia, eh, goia va, ba, hori ikusi, ikusi zanez, azkenan asbestase jaso zitun zenbat, eh, Behatzi, ez? Zaitu horrego, zenbat, bi eh, Ba, zenbat zakiz, baina pelikula honena, gidoi original honena, aktore protagonista honena, aktore sekundaria honena. Eta nominatu gehienak edo guztiak, zian. Musika honena ba- eta ba- musika original, Osea, banda sonora honena eta musika mhm. original honena ere, bai. A ver, uh, bai, eh, die, bat biru lau, ostras, ostras, ostras, a ver. eta... Eh, Amabi. Amabi. Ez, ez, ez, es. Eh, Oin nominazioak izango ziren dagian. Nik uste gusto, bai, Baina, bueno, un… Mejor montaje, mejor sonido, mejor dirección de fotografía. Es que ya iruelek oso poto loa dia. Bai. Gidoia, 9 Nueve goias, nueve goias. Behatzi goia, bai. Eta... Mejor actor, sonido, fotografía, montaje, Eta música original, guión original, protagonista, dirección, mejor película. Mereziak dia goia horiek, eh? Osea, lana oso nada, hitzik gendun das bestaz iguruz. Baina bai pena dela, ba, sentitzea daudela gaien beste pelikula batzuk goiatan eta eta oskarretan eta sare guztietan ba, mespreso batekin horrela ikusten direla eta komedia bada eta horren ezin da nominatu ez agian almodobarrek lortuzun bi, agian zubi hori pixka bat apurtu mujeres alborte duen de nervios eta horrelako pelikulak esaten bai. bueno, komedia dira baina baita ere Baina mezu batekin... Komila artean kalidadeko zinea da, zine da autor, ez da gizera, bakizera... Bueno, alere, ba, bueno, goiatan, ba, hori, Niretzako Fernando Esteso ikustea Agustin omen omenaldi egiten. Ne <laughs> eh, niretzako... Ne ustez, goiatako momentu klabetako bat izan zen. Eh. Ni parra inun. Asko gaina. Ze, gogaratu zian, bere gara janatea zen, eh, <laughs> Julio Juli Iglesiasen argazki bat. Bai. Ze hola porretan ezagin egin hon, oinez kostatzen zitzaion, eta bine eska gaztekin. Bai. Elduta hola. Bai. Hori da. Eta orduan, titularrak jartzen zuen, Juli Iglesias no usa muletas, usa mulatas. Tal cual. Eta orduan, izan duzen, Fernandez eso batea zen, azafato batekin bai, besotik olduta, pobre chaval. Bai. Así zen bere diskursuakin, bai. luzatzen, luzatzen juntitzaion. morreatik leno, bueno, txistatin dugu, mikrotatik kanpa, baina, bueno, Fernando Exceso, ditu jogu. Bai, bai, bai, bai. bai. <laughs> eta orduan, txiste egiten, eta gara ikusten zen mutia inkomoda. <laughs> claro. Eh, eh, eh, Corta el rollo ya. Fernando, Fernando. no cortaba, Fernando no cortaba porque está en su casa. Bye. Eta orduan bestia, pues ya pixkanaka confianza gurtzen eta ja keinuak puñoakin keinua diten en plan. Jaja, eh, mensaje egin batea tala eta de repente akademiako gintzuten. Pum. Eta aurkeztu gabe ze sekzio katu dertzun, <laughs> kandidatuan bideoak sartu zien. es que azkenean, eh, zeremonia horrek irautitu irurt Iru, iru, iru urte, esan bat. <laughs> Sentsazioa ez da eh? Iru ordu tapiko ireten du, ez? Gaina, bai, televisión bai. esan du oso dintzio hone dukidula eta guzti hori. Bai. bai. Eta, eta bada egia, zeremoni horiek, bueno, niri oso espergerriak egiten zaizkit. Bai. Bueno, a ver, Oro korrean. Eh, ez dakate, ez dakate beste munduko abesti bat kantatu zuen, ez da nola den, la voz den juradotako batek. Aha. Ba, eta tal, baino bestela, baina, mundu guztia entzun izan diot beti, oso astu nahi dela, eta oso luzi egiten dela tola. Bai. Nei pertsonalki, ez zitzaidan horren astu nahi. Astu nahi. Nik ustot, eh, gala guztien beti dekien aburuen da hori, ez? Ez astun. Lo pasa, karo, iru, die iru ordu premioak emoten. Bai, baina, bai. baina adibidez, eske nik ez egiten aldaketa da on, o leno izaten zen ez, baina bai. batek adibidez botazun. Bueno, eh, no voy a decir o tal todo lo que no sé qué, porque si no no entro en el minuto. Eta begira botazun, zea batea da zen, hostia. A ver, a ver, mugatu indituzten, ez? Diskursotako ta. Bai, beti, beti, bai, bai, beti. Beti Beti, beti, beti, beti, beti, beti. Oskarretan uste dira, berroita segundo. Vale. Eta bi argi pizten dira. Vale, vale. Bata, ba, horia eta beste gorria, holako zer zer. Eta berroita bo segundu... Takoiatan urdina eta... Eta, bueno, Euskalo. <laughs> Segun. Eta... Eta Euskarretan ere bakarrik errespetatzen dute e, ba, benetan izar oso handi bat agertzen malin bada, persona oso helduekin, Salu espen oso gutxi egiten dituzte. O, o Will Smith igotzen baldin badar, dena gixi legalditzen dira. Bai, bueno, baita ere. Bai, bai. <laughs> Eta goiatan agian minuto bat zeukaten. Eta... Oia, minuto. Ez que bestela... Minuto. Baina gaina esan zuen como conserna. o rollo, bueno, si no, me paso del minuto. O ya. Joder, colega. Ya, bai, bueno. Tampoco tienes tantos colegas, o sea... Ba, bueno, da betiko asuntoa, ez? Beti esaten diete, ba, izu ez dutela listing guztia eh, aipatu behar. Aipatu behar, karo. Eta azkenean, bai, laburrak bai, bai. izateko, ze honek aurrera jarritu behar du, sari pilo badia, Oskarretan, adibidez beti, bueno, azken urteotan, kontroversia asko egon da, ze Oskar batzuk, erbaki zian zeremoniatik kanpo ematea. Ah, vale. Eta eta orduan ba saiakera izan kasu honetan bate ondua, ez? Joaquin Sabinari goia eman diote baina ezin izan zuen jun, ez dakit. Bai, ba. Baina esan nahi dute adibidez Oskarretan erabaki zuten Oskar batzuk ba, beste zeremonia batean edo zeremonetik kanpo ematea eta bueno, kontroversia bat sortu zan horren inguruan eta azke, aurten ez dagit zer ingo duten. Ba, igual garrantzitsuenak emoen, da beste, ba, bueno, ez? Claro, ba, zein da garrantzitsuena. Claro, ez que da betiko, bai. leloa, zein da garrantzitsuena. Ez kontestu dara maten zu. Barkatu? ba, igual emoten dozu, ba, eh, mejor película, dirección, guión... Pues eh, eh, corto documental... Hori da, pues... Pues igual fuera. O mejor corto y mejor corto documental, fuera. O mejor... Yo qué sé. Pero eh, fuera de la gala. Fuera de la gala. Ah, Galatic Campo. Vale, año premio a Mambai. Bai, baina galatik kanpo. Claro. Aparte, ba, igual, aparte beste zeremonia batean, edo... Men, vale, vale, egiten zan, edo vale, ez dakiz ez, Oskarrek, ere daukate arazori, eh, ez dutela lortzen laburragoak egiten. Seiatzen dira, baina ez dute lortzen. Eta nik egia esan, mm, gazteago nintzenean, ba, bueno, divertigarriagoa ikusten nuen, baina orain, aspergarria egiten zait, eta onartu behar dut ikusutu la bakarri lagurpen bat, Televisión española que eskainia, YouTube. <laughs> gora YouTube, gora YouTube. Dala, gora YouTube. Azken, eh, eun urtetako inbentziorik obrena. Labadora <laughs> aparte, hain ikuste dago la labadora eta YouTube. <laughs> Eta... bueno, utzi pixka pentsatzen. Bate bat egurritzen bat Pentsatu, bai, pentsatu. Bueno, esango dugu zinea dela, ez? Garantzitxo. Baina ez azken eun urtiak. Ah, bueno, ez, zinea da pixka zarragoa bai. Ah, ba, eta... Bai. Mm, el... Nik ikusi nun zeremonian laburpena, eta momentu horiko berenak zian, abestu zituzten, hiru abesti, e, orain dela berreun mila urtekoa, bai. E, eta hau da goia, hau da, ez dakit, ia zedo horrekoan, Rosaliak behintzat abestu zun, ja. abesti bat, eta bueno, ikusten duzu, ba, gaur eguneko gauza bat eman nahi dela, baina nik beti iruditzen zait goiako zeremonia deti komplejo bat bezala, eta eta ez daukagula amerikanoen geneak. Amerikanoen geneak ez ditugu. Ez ditugu. Es, eh, espektakuloan aurrera eta pentsa, Oskarrak ze aspergarriak dian. Bar, barkatu jone, barkatu jone. Eh? Manta elektrikoare bai izango nuke. Barkatu, segi, ah, segi. Bai, bai, bai, manta elektrikoare. Bai, manta elektrikoare, hain kentzako manta elektrikoa, bai. oso ondo dago. Bai. Bueno, eta gero Control Z. Nik uste Control, Z, Z, Z, Control Z, Z, bai. <laughs> Z, uste dala. Bai, bai, bai egiz eda. Bai. Nik uste YouTube, baino <coughs> garrantzitu hagoa. Control Z, bai. Nik uste Control Z. Eta, bai. Eta, bai. eta autoseifa. Autoseif. Bai. eh, uh, uh. uh. Gaitzen go dortas premier eta Bueno. Hori da. Bai, seguro. Bai. <laughs> Ke lidak zer dan premier. Está aquí. Bueno, bai, el peligro. Bai, estreno, el peligro en estreno. hortaz egin zen, zertaz egin ema. Ba. Eta eta laburpen honetan, ba bueno, oso ondo dago ikustea euskal Euskaldun saridunak, ez, telmo irureta. Bai. Bai, hoi harritu eh, e, intzaize, albiste guztian gaizki jarri duten izen bakarra beria izan du da. Telmo Katalana bihurtu bai. Telmo iruret. Telmo iruret. Ai, jo. No, espera, el caloret, el, caloret, eta, caloret. Eta, el, eta el iruret. Claro, bai. Eta baita ere animazio saria jasoitun... Bai, Iban, Iban Minambres. Iban Minambres. Goi da produktoria baina, bueno, berez bizuzen gari dira... Labur metraia eta luze metraia, nen goiak, ez? Eta luze metraia. Ba, Unicorn Wars, berez da zuzen Alberto Vázquez Rico. Vale. Pobri ez da izango, seguru, goi hau zibago, Bueno, jaingo iku daki. Eta... <laughs> eta korto animaziakoa... Lup, Pablo Poyedri. Poyedri? <laughs> bueno, txisteak, <laughs> bai, txisteak bai. igual etxera kutsi goi dugu, bai, gizun nenekin. Vamos a los goia, porque si no me da, Poiedri. Eta, eta, bueno, ala ere, ni beti ikusten dut, ba, hori. Jende, bueno, zeremonia horiek ez direla oso... Ez dakit, nik netzako, onartu behar dut aspergarriak. Ah, negatik an nobeda digatik Goiak enin jo nire. Ni bai, da, eh, espektakulo bat, bueno, eh, da zeremonia bat olok esan niri, ez dena, erakarten bez. Osa, gure dut esan, eh, resumen resumena, osa, urrengo egunik ikusten duzu nortzuk, eske, nortzuk irabazi da bien, eta esaten dut, eske, esto es nan gure, o sea, ikusi bez, o sea, hasta que eh hiru ordu hor, venga, eh, venga, mejor eh, director y ala, venga, joder, Mejor diseño de sonido. Mejor diseño de sonido, que está aquí su leveso hondo, ese, por dónde va? Ni ni momento no zainitzen, mejor corto de ficción. Estin, a ver ah, si le ah, daban el no. Eta, vale, es que bai, ta grabatzen, grabatzen. Asi nitzen pantalla eta grabatzen, hombre, chaval. Haber eh. jasotzen zuen, ez? Bai, Baina, bueno. Azken bueno, ba, ez, ez dute jaso, baino... Eta, sin ba, más. Baino, laizte dela iruditzen zait. Azken finan, eh, goia bat jasotzea jasotzea ez du esan nahi gero sari gehiago edo gutxeago jasoko claro. dituzunik, begira mm. Alcarraz pelikulak egin da, nominatua zegoen. Ba, asko komentatu da gaina, eh? Bai. Kasu hau. E, urrezko hartza lortu zuen Berlinen, bai. Eh, Espainiako... Ba, no es moko de pavo. Autatua izan zan Oskarretara bidaltzeko. Eh? eta... Eta, bueno, haizu, nik... Gero, ez irabazi... E, goia garantzitsurik e, e, zeremonian, eh, eta, bueno, mm, baitak ere esan behar du, Oskaretako aukeratzen daute, Berlineko hartza ematen didate, baina ez du goia bat ere jasotzen, edo bakarri jasotzen du gauza bat, edo tal, bueno. Baina konbidatu diate horre oteko. Bueno, hori da askotan gertatzen dana, ez? Sari batzu jasotzen dira, eta ez du zer askotan zer ikusirik. Gainan ikustet horri dela, eh, ustet eh, aurreko programan itzen genuen ere, ez? Nork jasotzen duen sari eta zergatik eta eta botazio nolakoak diren eta ba, eta azkenien gauza batzuk gure bai, nik uste dut gauza batzuk subjektiboa diela. Bai, ja sta. Sanot, Hombre, claro. Nik adibidez, nik adibidez parte hartu izan dut, eh, jaialdin batian etola, txikilla. Bai. Baina, karo, jasotzen genuen kasundan dokumentalei buruzko jaialdi bat zen. Eta, karo, jasotzen un dokumental guzti hoietatik hasteko aukeraketa bat iteko, zure, zure programan sartzeko, zerren arabera aukeratzen duzu, ez? Hori da. Bai, bai. ba, ba, ah. aparte, de, aparte de lagunak izatia, ez lagunak izatia, kontaktuak, ez kontaktuak, zaila da, berez. Bai, bai, bai, argi. Osa... Bai, bai. Gaina niri askotan kontatu didate, ba, alako zinemalditan tan eh, erabakitzen danean nori eman sari nagusia. Bai. Askotan, gartatzen da, em, epaimaiko erdiak nahi diola eman A pelikulari, mhm. beste erdiak eman nahi dio B pelikulari. Mino, nola bilegi ba minan berezen nadien, ba, beak Eta, <laughs> orduan, ez dira <laughs> batera etortzen, eta orduan agertzen da epaimaiko burua edo zinemaldiko, bueno, ez dut esaten donostiako, eh, baizik eta bai. festival horretarako, bai. zinemaldi hortako nagusia. ordulari berriak iristen da. Eta esaten du, ba, ez A, ez B, C. Eta ya está. Eta chispun. Bai, <laughs> ah. Bai, tori gertatu da askotan. Bai, eh? Bai. Ez no? Claro, esas askin finian epaimai bat balima dago oso desberdina. Ez eh sensibilidad oso desberdinekin. Bai. Eh, claro, es que échate su, es que ni esa que se acaba Ese es, etorzen da beste eta esaten du C. C. Anda. Etorla dan ustadote sarre. Ez zaudete bakarrik. <laughs> claro, <laughs> bai, bai. Denak, nekin, bale? Bai, Zuen artian ez aserretu. Baina, kaneseko zinemaldian agian nabarmen egiten da nordan epaimain buru zen ikuste dut, orduan ikusten dala sensibilidadea e, eh, e, eh, irabazlean norden aukeratzeko orduan. Ez? E, agian donustiko zinemaldian ez da inbeste nabaritzen, zen askotan epaimaikideak ere ez direlako oso ezagunak e, horrela jende jendentzako. Publikoantzako, ez? Kanesen pixkat glamur gehiago daukate, diru gehiago ere bai, eta orduan, ba, bueno, horragian batzutan ikusten da, nola dagon sensibilidadea nondi nola doan, eta eta nik uste askotan horregatik igualai ere asmatzen dutela erreixago, nor, nor izan ziteken irabazle. Mm Eta... Baina, kasu enten goiatan bai izango da, oza, pentsatzen zena gertatu da, ez? Bai, bai, aurten nik uste dut pelikulak oso nazi dela, eta batak edo besteak eh, merezi zuen, ez da bai. bai. saben esango, ez, tipo, oh, eh, eh, bai, Kasun bat, egon da Bueno, bai, bueno, bera, gerratu da gauza bat, eh, irati pelikula. Horrean ikua. Ez du bazi, ez eh, bestuari esaten dana, jantziak, ez da efektu bereziak ere. Eta irabazi du, nola da? Modelo 77. Modelo 77. Eta esatezu, Ostras. Dala la trama kartzelario bat, eta, bueno, eh, principios bai. la komplikazio handirik eh, ez batien bestia. Kartzelan erropa, txandalak. Bai. Ez? Bueno, claro, de puta madre, bien. Margarren amarkada. de puta madre, bien, es que, claro, bai, bai, es que, egizi da, de puta madre dauz jantzile, bai. Bai, bai. claro, txandalak, eta... Adidas gaina. Eh. Eta irati bai. batek, ze lan eduki, eduki dun... Eh, bueno, irati buruz hitzen dugu bai, urrengo urrengo, urrengoan, e, eh, estrenatzen danean. Bai, bai, bai, baina, baina, efektu bereziak ere oso komplikatuak iratin, irati pelikulan eta eta teorian... Igual pues lo dugu change.org goitako bat. Bai ez? <laughs> Devolvemos el Goya irati. <laughs> bai. Bueno, bagia naizu. Bai, ez dakit. Eta horrek esan nahi du bere ba, askotan nola, eh, eh, nola da, 77 eh, dau. Eh, modelo 77. Modelo, 77 eren efektu bereziak egin duen enpresa oso potentea da. Espainian lan daukate. Ah, vale. Eta bada egia askotan... Bai. bai, eta askotan ere eh saria ematen zaio efektu berezi invisiblei. Bai, vale. Ba, azkenian bai en lana da, ez nabaritzia, ez nabaritzia lan egiten dela, claro. editore bezala. Eta izen alda be bai e, momentu baten e, gure isetie konpensatzie, eh, por ejemplo, e, modelo 77 beste saria que estaba en la coira así, o e, modelo 77, que, o sea, e, igual e, ba, pelikula pelikula onada, estáis estáis, baina bueno, eh ez da irabazi hau ez beste. Bai, ematen den bezala, ez? Bai. Kompensatuko dugu honegaz. Gidoi honen ematen zaio zuzendari honena, baina pelikula honena beste bateri, ez? Azkotan, Euskalo. Ez da. Es que igual Bueno, da pizkat, ez, pizkat... Ez que agian modelo 77, modelo da, ez? Modelo, bai. Izena azpiko zait, Bai, modelo 77, bai. Ez que beti Zelda 77. <laughs> Dena nazten, ez? Agian modelo 77 eren efekto bereziak egin ditu eh, Madrilgo pelikula guztik tan dagoen enpresa batek, agian mundu guztiak ezautzen ditu en, eh, efektu bereziak indituzten taldea, eh, eta orduan esatezu, ba bueno, ba merezizun, oso ondo zegoen, eh, ez da nabaritzen efektu bereziak zirela, eske askotan, Ez dakigu, agian egin dute, da, oso presupuesto ba, bajuarekin agian egin dute, agian oso azkarrekin egin dute, agian bai. ez dakigu. Eta eragina, lehen esan du bezala, bain ba, zuzen, irati hoa ez delako salatan eta estrenatu. Orduan nik uste utorrek eragin bate bai... Baina irati zitsa zen urrian, urrian estrenatu zen. Bai, bai, bai, bai baina zen edut. Ez, ez, ez izatiak, eh, jendiak ez izatiak aurre ez, ikuspen bat, zea ikuspen bat. Ez, ez, ez. Bai. Nik uste dut iritzi bat e, horrek nik uste dut egitan, osea gizartia, gizartian iritzia kondizionatzen dula hain jakintxo izantare. Bai, eta irati nik uste dut e, afektauko txela ez irabaz izena goiarik, osea gure otesan estrenatzen da goian ostien, da repente izen da esan daigun, e, bueno, e, frakaso bat, ez? Ez irabaztien, eh, bueno, bueno, Bueno, bueno, bueno, ez detuzte, ez detuzte. E, ez uk ez irati, segon... A ver, gauza, gauza... Zer nominazio zitun irati? Um, Pelikula berenaren nominazio zeukan? Ez Ez dut uste. Ez, ez, baina hain zuzen nik, nik beste ikuspuntu bat dut, eta nik uste dut asierrekin bat natorrela zentzu bat ean. Euskal Zinema marruan behintzat, apustu handiena, edo edo bai. eh, errekurtso gehiena izan ditun proiektu izan daiteke. ba, izan daiteke, bai. Orduan nik uste dut horreke bai, ba, presio batera egiten diola, eh, ez egiten maitza batzuk, edo, edo puntu batea iritsi, iristeko pelikula hori. Bai eta bere garaian irati sortu zen, osea, ni bain dikotzen irati idatzita zekala Paulekin ondu ginen, 2008ko jaialdian. Eta bere hurrengo proiektua hendikan errementari aurkeztu gabe, eta ja, hori garatzen izela, pentsatzen izela horren inguran, eta, eta, eta, eta, Orduan esan dut, Eh, base, eh, Euskal Herrian ezagutzen genuen proiektu hau. Baze torrela, bagenekin, Aposto di batzela, paul urkiko dela, gaina gozakon detentula. Hortan o sea, ikustot, hortik handa torrela gehiago, frakaso edo, edo eh? Sentxazio eh? hori. Geo, frakaso baden, nahi bainik, goietan egon. Bai, bai, bai, bai, bai. Ez, nik urot, sentxazio hori euren... Euren apostuei egin eta eurek ukin aldabien zentzazioa, eh? Ez dakit, ez bai. dakit, ez dakit. Nik uste paulek beak, ere bai, jantziak eta efektuak, edo... Jantziak eta efektuak, hombre, ez dula lagundu... Ez ez, ez du izana? Ba, ziur. Ez dula lagundu normalean pelikula bat egiten danean, jartzen da Espainiako Akademiaren servidoretan. Eta eh, akademiko partaide guztiei bialtzen zaie enlace bat. Internet bitatez ikusteko. Eta eta jende asko, akademiako jende askori hori berdintzaiola irati, ze jaso dituzten beste pelikulan artean, esatezu, pues bueno, pues beste bat, ba, irati, ba, pues bueno, pues, pues, bai. Porque no se llama Carmen, igual. Igual ikusiko edo ez dut ikusiko. Ez ez dargatik, eh? Bueno, hoy, hoy beste debate da sortu dena. Sí, al Eta handia? Eta al, al, al, al, Eta zen masari zemago ya joa horrean ah, eh, handia esan jun goietara Kampeones Oskarretara eh, eh, Ah, kampeones, vale, vale, vale Bueno, baina goietan bai bai. bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, finean Artu eman, bueno, artu eman, eh, Azken finean, bueno, goietan bueno, Alkarrasen esaten zene, eh, bai ba, ba, zelako pelikula izan zitekela Nik ez zutuzte ba, Bueno, ba, ba. ez dakit, ez dakit, ez dakit, ez dakit, Alkarraz Oskarretara bidali da. Horregatik, Eta ez dute onartu. Orduan, akademiak Alkarraz apreziatzen du. E, urrezko hartza irabazi zuen. Orduan, logikoa da, erabaki barzan momentu horretan, ba, Alkarraz bidaltzea. Bai, karo. Karo. Oskarretara bidali beharko balitz pelikula goiak eta gero, ba, gian zalentza dukiko zuten. Esango zuten, ostras, igual asbestaz da Karo, bai, bai, bai. Claro, zu zaude abenduan eta bidali bar dezu, zerrenda. Eta, eta Hollywoodea bidaldu bar dezu, eta bidaldu bar dezu Hollywoodeko akademikoei gustatuko tezaien, zeo zer? Pentsatzen, bai, bai. Ni guztu eta kampeonesekin, kampeonesekin gertatu hori izan zela. kampeones bialtzen duzu, ba, bueno, kampeonesen tematikagatik agian uste dezulako, ba, zeo zer. Baina, bueno, oso raroa da dena, osea, ez dago formula bat, nik atzo telebistan ikusi nuen, eh, pelikula internazionala eh, eh, Oscarra jaso zuen pelikula, dala eh, última ronda, otra ronda. Ah, osona, osona, osona. Bai. Eta eh, Noruego da? Dinamarca. Dinamarca, Dinamarca. Ba, irakasle batzuk erabakitzen dutela mozkortuta. Bai, juti eh, eta mozkortuta jutie. Ber, puntura arte heltzen dien. Hori da. Os, bai, gustaten, ha ah, gustaten bai. Eta oso historia simplea da bai, eta eta bai, bai, bai. zuen. Bai. Eh, pelikula internazionalin oberena. Orduan, Dinamarkan hori, karo, Mats Milkesen eh, protagonista, zuzendaria da, jo, dogmako zuzendaritako mitiko bat, eta, bueno, ba, daukalako bagaje bat pelikula horrek, ez? Eta, eta hasieran esango zenuke, hau, hau akademietara, oskarretara, zuko oskarretara bidaiko zenuke, ultima ronda. Otra ronda, otra ronda, uste. Otra, otra ronda. Otra ronda. Oikaztelera. Ba, ez, ez, ez, ez, Ez, ez egiten dugu, ez, Espainian esaten da, ez, bueno, bidaliko dugu kampeones, dalako tematika, berezia, ez dakit zer. Eh, bai, sensibilidad ikutzeko, e, eh, ez dakit zer. Alkarraz bidaliko dugu, nik uste eta alkarraz erabak izutela, e, eh, Berlinen... Sari agati. Ba, bai, karo, bai, imaginita. Bai. Zetezu, bueno, pues, caballo ganador. O sea, Naikoa erutzen, bai, zait. Claro. Momentu honetan, ba, otaukagun ba, ba, hori da. bai, bai. bai. Osa, guzti dan dau, internacionalmente? Ez es que, es que gauza harrarua ez da, hoi bializatia. Gauza harrarua, claro, no, goiatan... A... Ba- Baina, bueno, irati... A ver, eh, irati da generoko pelikula bat. Mm. Eta, mm. bueno, ba, irati, itzegin dugu irati diburuz. Bai, vale. Estrenatu, bai, bai. estrenatu danean, ze, vale. bueno, oso gauza interesgarria da. Ados, ados. Vale. Nik, nik beste tema bat atan nun. Bai. Bai. Eh, zenik, askotan entzunun galantzear... Bai, Agustin Villalonga, <clears throat> horre di omen bezala, baina aldi berian Carlos Dinosaura, bai. bai? Carlos Dinosaura. bai. Carlos, Dinosaura. <laughs> Carlos Saura. Ni Carlos Sauran pelikulaik, uste ez dut? Si, zutzen Bueno, ba... Zein Carlos Saura, Jon? Carlos Saura zan, ba, esan dezakegu dela... garaibateko Espain, zine espainolaren eh, azkeneko tarikoa. Eh, bere pelikulak berak ere irabazizun eh, oso deoro bat <clears throat> deprisa, deprisa dago pelikula batekin ah, vale. ukeretz banago mila da laro bat urtean baina bere pelikulak atzera godoaz eh, bera oso ezaguna egintzen mila bat zizun da irurogeita seiko lakaza pelikularekin Caza. txuri beltzean da Oi, Froilanen bizitza... Ez. Bueno, <laughs> bueno, Juan Carlos igual. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, clase en, <laughs> bueno. en borroka, bai. eh, jarrita, eh, lagun batzuk joten dira eizatzera, eh, sierrara edo lo que sea, eta bai. hor ikusten dira, da, ba, teorian lagunak diren hauek, ba, beraien arteko frikzioak, eta bere, batez ere klase alda, desberdintasunak, eta guzti hori, modu oso, eh, entre comillas, sencillo batean kontatuta eta lakaza horrek oso bueno, bere garaian oso garrantzitsu izan zen. Gero ere gintzun Kria Cuervos, beste pelikula bat, e, eh, Janeten abesti hori gero goiatan abestu zutena, eta deprisa, deprisa, dala zine kinki, bina betzen dut dalar baten e, pelikula Los Chichos en musika, uh. eta, eta, bueno, Carlos Aurak egiten zituen pelikulako oso ondo, oso, oso ondo egiten Zintzen bere, bere zineman punto fuertia jode, ba, nik, nik uste dut lortzen, zitu, lortzen zula e, kontatzea historia e, gogorrak herriko jende be, behar eh, pobre ez da hitza, baina jende xumearen, xumearen historioa kontatzen zituen oso modu e, e, politian trata, e, errespetoakin tratatzen zituen. Zuk deprisa deprisa ikusten duzu eta argazkia en, aktoren lan aktorik dia, e, ez di aktoreak. Zian, kinki batzuk hor, aukeratu zitun, drogadikzioa zioa, ez dakizu dokumental bat ikusten zauden, ez dakizu e, bat ikusten zauden, eta gian, hori da, askotan Carlos Or, bai, gauza hori, gero gintzun Carmela, pelikula musikala, uh -huh. Ai Carmelarekin lortuzun... Musikala? Bueno, zan, em, zan, eh, nola da, em, eh, talde bat juten dala herrietatik eh, musikako... Latuna. No, no, latuna ez. <laughs> Nola da, opera espainola, Bye. Bai. nola da? zarzuela. Zarzuela. zarzuela. Zarzuelako numeroak egiten zituzten bai. eh, herritik erritik herrira eta orduan eh, gara zibilean ba, imar representazio bat ba, frankisten soldaduen aurrean eta claro beraiek dira komunistak eta orduan ba beraien konflikto hori egin bar ah, dugu espektakulu edo ez eta 81 batean 87 ah, uste hori eh. dela 87 ah. 87 bai eta eta orduan ba Nik uste dut, bueno, berak gainea larogitamaik urtekin hilda, baino beti egin zituen pelikulak gero intzitun pelikula musikal batzuk, flamenkokoak, e, e, oso ezagunak izan zirela, Carmen, pelikula musikala, e, Carlos e, Gadesekin, e, eta zean dantza eta musika, flamenkoaren buruz, e, zine musikal espainola, ba, mm, lehen egiten etzan antzeko hori txan eh, txabakanoa, zan oso estilista, bai. argazkia argazki oso zainduta, dena oso, oso ondo eginda, eta, eta bueno, eta eh, azken egun arte jarretu zuen marrezkiak egiten, margotzen, argazkiak ateratzen. Bai, izaten zuten, oza, eh, beti bere, azkeneko grabaketan, ekipuak jakin gabere, eh, gauetan e, hotelera zela, eta lienzo bat hartzen zula, bere akuarela moitzen zela, eta pintatzen bai. hasten zela. Pintatzen hasten zela. Bai, oza, etzela, bueno, ateatzen zitza lako, hola zelako, beharro izekalako iten zula. Hori da, dokumentalak egin zitun, Baino... eh, pizkatenetik, el septimo dia, beste bat, kirmen eh, de Porto Urrako, bueno, eh, beti aktore lana beti zaintzen, errespetatzen, beti saiatzen autentizitate bat lortzen, dokumental bat izan gabe, baina estilizatua, bueno, nik e, deprisa deprisa oso interesgarria da ikustea. E, eh, laroita batean, Madrilgo Estraradio batean ja existitzen ez ditun ez duten barrio pobre hauek, e, drogan asuntoa, e, bueno, Bonian Clyde, Espainiako Bonian Clyde historia <laughs> kontatzen du. E, oso, oso ondo dago. Deprisa deprisa oso ondo dago. Ba, bueno, ba, hori be, komentatzen dugu, kejatzen, hoi bazen egin, ez? Eh? zer? Janet kejatzen zela intzioten homenajean. Hoi, porque te ba, hoi kantatu zuten, ba, eh? ez zitzaila bate gustatu. Ah, baia. Bon, ba. txorno bat iruit, iruitu zitzaila, ez da egizzen, da... Ez que... Bai, zer bueno, bazen, beha ez zitzaila gombidatu? Ba, seguro, na. Probable. Probablemente. Ez zioten gombidatu abesteko, eta orgun, ba, bueno, ba, hongo da, zerra. Eta noiz bai gombidatu kaldute eh, Oskarrek alma en pena go protagonista. Beintzat ezagunen emateukitzeko bertan. Zela? Goiak edo Oskarrak? E, eh, goiak, goiak, kasu enten. Beti, esaten da ez, e, famatun bat gonbidatzen dutela <laughs> audientzia igotzeko. Ah, <laughs> bai, ba, eta gero ez lamaten. Eta gero ez dutzen lamaten goia. Ja, <laughs> eh, baina, bueno, baina orten irabazi du eh, protagonista frantsesak. Frantsesak. Ba, baina... Irabazi du, baina ez da celebrity bat. Karo, horrean joan, horrean joan. Oso zaila da nik uste du, celebrity bat eramatea goia eta justifikatu behar dezu neurri baten, nik uste dut Julie Binoche eman dioten saria neurri baten, badala premio donosti bat bezala ez. Ja, mm. vale. Premio donosti as, asmatu zan jende famatua erakartzeko. Soilik. Eta... Eta funtzionetan. Eta horri donostira, eni eh, sari badakatzutat, eh, noiz? <laughs> Hori da. Hori da, Eta... Eta hori, eta ba, dugu Oskarretarako, abertze nolako espektakulua eskaintzen diguten. Oskarrak. Bai. No, eh, Chris Rock egongo da. Eh, eh Will Smith egongo da. Ba. <laughs> Oso no izango zen Will Oskalo. Smith orkestia. Bai, bai, eta Chris Rock. <laughs> Tiene un Chris Rock atratzea eta publikoan arpegi txarrakin, eh? Chris Rock, eh, esan biot, eh, ondala gitzi ikusioten, bueno, ondala gitzi ikusioten serie baten, eh, Fargo. Ah, hostia, nik uste nuen temporada. Azkenengo temporada. Eta oso ondaiten dago, eh, Chris Rock. Bai. Bai. bai. Oso ondaiten da, bai. Bai. Ze, Benetan. Ze serie? Fargo azkenengo... Ah, laugarrena? Laugarrena. Ez que, lehenengo tikan azkenengo. Eta ikusten duz, da, Chris Rock esaten duzu jo, hau baina... Ez que azkenengo piastetan askotan esan dit asirrek, Fargon laugarren demoraldia ikara harri hona dela. Oso ondo dago. Torduan, lehenengo tikan zinaz. Laugarren guau ondo. Lelena, obienaz, dudabarik? Osa, horren beste... Nei pilla gustatzen hor, lehenengo. Baina, oain esan berdizut, bigarren aldiz ikusi zuten hontan, bai. bigarren bai. denboraldiare bai oso. Es que bigarren denboraldia oso ondo dao. Ni que ni que nekan, en recuerdo ahí. Satos le eta iruitzatsu ondo, baina claro. Es que claro, es, que está super tan lena, orduen bai. ba beti giltzen hori. Bai, bueno. Bai, bueno. Da, da, igual nah. flojo ni eta nah. Bai. la niri niri asko gustet. Guain esan Netflixen da gola eta Es. Amazon Prime. Ah, Netflix, <laughs> Amazon ah, Amazon Prime, Amazon Prime, Amazon Prime, Amazon Eh, ah, bai, Amazon, Amazon Prime. Prime bai. Bai. Amazon Prime indago. Bai. Bueno, okay. por cierto, Amazon eros ibertu HBO, edo ez, o zein zen idea. Horre egon bida un diño, o se dic, oin bebai beste plataforma sartu bida, Sky, no se ke eh, da la HBO. ¿Inglesa? Horre egon bida un diño, Lee, o se dic, oin, Netflix. ¿Sky, inglesa? Eh, eh, bai, olako cosa ser, está aquí, Sky. Joder, bai, gustaría. Amazon eros hizo Metro Golding Mayer. Eros hizo un James Bond en catálogo, eros ditu un Gauza bat. Nik enekien, urtetan zehar, bueno, aldatuko ze baino, bost lehoi diferente ikusi jugula, metroko... Ah, bai? Ah, ja, ja, ja. ja. Azkenekoa digitala nahiko itxusia. Bai. Ah, bai? Bai. Ez nahiz bija, ustate ikusi. Bai, zer, bai. grabatu akondo, eta gaina making ofak ikustia nola grabatzen zuten, <laughs> begaraian lehoi puta batekin. Ja. ah, dauz making of? Bai, bai. bai, bueno, argazkia eta erri dokumentala bada, ah, vale. historia kontatzen duna. Ah, vale. Bai. Bai, Amazon ez dakit, ez dakit, Amazonen... Mm estrategia zein izango dan, zio zer nahiko duten, bueno, beti daude horrelako gauzak pentsatzen, haber, estudio bat erosi, ez erosi, azkenen kontenidoa, ez kontenidoa, bueno, Amazon agian beste bide batetik doa, diru asko gastatuzun bere azkeneko kontenidoa egiten, eta ez da egit, pixka bat amutu dira uste dut. Goia eta asko kejatu dira hortaz, eh? Osa, zen plataforma asko, osa, zineari, zinei buruzko sariak ematen egin, jendeak eta gutxi, joa, zinetara. Eta hori errealitate bada, orduan zeleku gelditzen zaio, ez, bertako gauzei. Bueno, hori bueno, da betiko keja. Bai, betiko, bai. betiko keja, beti dago bai, keja bat. Bai, nik, Eh, gutxi iren traje batekin, edo bersatxeren soñoko batekin, kejatzea jendeak ez dula zinea joaten eta ez dula zinea ikusten, ba, beti ematen di talako otzikara pixka. Ja, Gaino, glamurroi, glamur faltxuoi. Oire bai ikusi dut bestea, ez da, ez da, ez da, ez da, jo, azkenian galdetzen zioten, endiosatu iten zaizute? Zinemako aktore eta barrei? Eta behar esan, bueno, nire irakurketa da, kosifikatu iten zaigula. Ze azkenian, endiosatziana, goraipatziana, ozatziana, bueno, bai, baina, haidia saiatzen, behaien marka, zuri jartzen eta e, zuri erabiltzen, e, nahi duten hori saltzeko. Azken finean. Bueno, azken den da, ba... Diferentzio hori esan edut ez? Beak esaten zuen, karo. Zu ikuari Valentiaga azkantziko zenioke? eh, bueno. bueno, bai, bai. Segaitik, ez? Segaitik, ez? Bueno, Valentiaga beste rollo batean dago, baino... Baina, bueno, agian. Ja, Valentiaga ikua. Espainian nik uste benetan gertatzen den arazoa da. Ez... Bueno, agian orain ez hainbeste, baina... Baina ez, ez orain dela hainbeste, etzegon Star System. Hau da, ez dago zegoen aktore bat, aktoresa bat e, bere izenak bakarrik garantitzen duizuna alako rekaudazio bat. Ja. Saiatu bai. ziena Dani Robirak uniten. <laughs> Adibidez. Bueno, Antonio de la Torre gaur egun, ez? Igual... Agian gaur egun pixka bat mugitu da, baina... Luis bueno, Tosar bere batzekan, bai, punto, bai, bai. igual. Bai, bai. Agian, baina alako garantia bat esatezuna, ostras. Eh, persona hau balima dago pelikula honetan, eh, badakigu rekordazio bat egongo dala, badakigu telebista programa agertzen balima da audientzia bat egongo dala. Bai. Eta hori orain dela ezain beste oso zaila zan. E, eh, bai, bai. eta agian gaur Netflix esker ba la casa del papel eta bai. Eta guzti hauen mundu guztiak ikusten dala. Itziarrituño. Eh, hori da. urrezkoa inda. Urrezkoa inda elite eta eta gozta guzti esker, ba, agian badago star system bat, agian Espainiatik transzenditu dena. Eske, eske, eske, eske, ni bai. adibidez, itziarritu Ego, amer, ego amerikan, itziarritu nio. Horrean ikua, oza, igual kanpoan gehiago aloratzen da hemen berta, baina netzako, netzako ez da itziarritu netzako da nekane, ertzaina. Ertzaina, goenkaleko ertzaina nekane. Claro, de toda la vida. Bueno, ba... <laughs> Eh, bueno. O sea, ba, ez, igual, igual, igual campo oain gehiago baloratzen da, eta gehiago astentzia valoratzen. Ben ja bai. reconocimiento jakin da, bueno, alkarra eskazu. Baina badago hori, badago nik uste dut Espainian agian orain ez hainbeste, baina Ten nik uste torren froga da beti Penelope Cruz joten dala, goiatara. Bai, bai, bai, ontane, bai, primera fila. Beti dago Penelope Cruz, eta aurten Antonio Banderas ez da egongo, ba, engozalako ensaiatzen bere obra musikala Madrilen, edo, edo Euskal ere egiten zegoen eta, bueno, eta Pedro Almodóvar basarratu iten dalako, ez dalako sarratzen, <laughs> akademiakin, bueno. Bai. Baina, baina, cosas. azken, azken fin jantia lau, lau bos, sei, zazpi persona. Bai, bai. Eta, eta gian e, eh, Frantzian ez desberdina da. Frantzian egiten dana da, eh es, e, Frantziako produktua e, a, babestu askoz, askoz gehiago, eta eta ez da Netflix, eta ez Netflixen a, gauza bat, da beste rori bat nik uste komplejoagoa, bai, bai, baina bueno. Baina ez gara jarriko hain serio ez, barbatean ez. <laughs> bueno, baina esan berda, aktore frantsesak adibidez, goia eta etorri berri zentela sari baxa jasatzeko. Ba. bueno, vale, ba, bai, vale. O, bai. Bai. Hori egia, bai. hori egia. Ta horran kasartu duz, eko eh, jatara joan behar izan. Bai, bai, bai, bai. Konturatu gara, bai, konturatu gara. Bueno, Vé a España, que no. Eh, vé a España. <laughs> Ole, ole. Ole. Fari. Vale. Ba, honekin amaituko guia. Ja, ordu bete etxo zuekin. Eta, bueno, amaitzeko pentsau dut. Pentsau dut nik, nik gure izen dutelako. Ba, hurra, hasi, eh. eh? deprisa, deprisaaren eh, trailerra ipintzia. Ah, uste nuen jarri bat Ah, ba, Oire, Ez da den abestia, baina aldo Oire, bai, bai, eh, eh, A ver. Eh, los, los da, ez? Los chichos deprisa, deprisa, jartzen du eta eta ateratzen da, bizti hori. Vale, hoy envío este su episcat eh Betelanas de Topo ¿vale? Vale, bueno, ba. orain hasier dago erabiltzen munduko hirugarren Irugarren... San asmakizun garrantzitsuena? Bai, manta elektrikoa, kontrol Z eta zerbeza eta gero. Ah, ostras, goaz, ja, hau laugarren, laugarren. Bai, ni gustu baiet. Ordenagailu hau indica zer internet Eh, internet zartuko zenuka? Eh, bai, noski, bai, noski. Baina eh, YouTube da hor benetan... Los, chung, los chichos o los chunguitos? Ni, ni, ni, ni, los chichos. Me quedo contigo, izen alda. Me quedo contigo, hor dira. Venga, perfecto. Me quedo contigo, un clásico. Me quedo contigo, contigo. Es, contigo. beste bat. <laughs> beste bat. Vale. Beste bat. Ba horrekin eh, amaituko dugu. Hori da. Deprisa, de deprisa, televisión española nasko jartzen dute. Eta nik uste dut pena merezidula ba, begirada bai. bat ematea. Vale. Bai. Eta hori, e, Alma Senpena bai ikusten jun, merezi dauta. Alma Senpena ikusten jun, ez da komedia bat. Ez da komedia bat. Baina oso ondo dago. Eta laizter irati. Eta irati babestin babestu Irati ogoita dauean, bai. Euskal Herrian berro izinetan estrenatuko da aldi berean. Change.org ingo dugu. Ziur zuen herrian, zuen e, zugandik oso gertu, egongo dala, zirati, edo kulturetxe batean proiektatzen, edo herriko zineman, Ze berrogei salatan estrenatzea aldi berean e, Euskal Herrian. Euskal Herrian, Da oso, oso zaila. Oso gutxitan egin da eta... Asi que tentu zibili. Bai. Eta... Juan, iratik ustea. Eta Juan Sinera. Hori da. Merezi deuta. Hori da. Aio, aio. Aio, aio. aio. me das a elegir entre tu y la riqueza, con esa grandeza que llevas consigo, hay amor, me quedo contigo, si me das a elegir entre tu y la gloria, pa' que abre la historia de mí por los siglos hay amor. Me quedo contigo. Pues me he enamorado y te quiero y te quiero. Aquí, entre tú y ese cielo, donde libre es el vuelo para ir a otro nido. amor, me quedo contigo. Si me das a elegir entre tú y mi idea, que yo sin ella de un hombre perdido. hay amor, me quedo contigo. Thank you.